Antroji karalių knyga, septintas skyrius. Tada Eliziejus sakė, klausykite viešpatė žodžio. Rytoj, tuo laiku, Samarijos vartuose smulkių miltų saikas kainuos vieną šekelį ir du miežių saikai vieną šekelį. Tuomet vyras, į kurio ranką karalius remdavosi, sakė Dievo vyrui, Jei viešpats atidarytų dangaus langus, ar galėtų taip įvykti? Jis atsakė, tu tai matysi savo akimis, bet to nevalgysi. Keturi raupsuoti vyrai buvo prie miesto vartų. Jie kalbėjosi, ar mes čia sėdėsime, kol mirsime? Jei eisime į miestą, ten siaučia badas, todėl mes ten mirsime o jei čia sėdėsime, taip pat mirsime. Taigi, eikime į sirų stovyklą. Jei jie paliks mus gyvus, gyvensime, o jei jie mus nužudys, mirsime. Prieblandoje jie pakilo eiti į sirų stovyklą. Prieja prie stovyklos, jie pamatė, kad ten nebuvo ne vieno žmogaus. Viešpats padarė, kad sirų kariuomenė girdėjo vežimų ir žirgų kanopų bildėsi, didelės kariuomenės garsus. Sirai kalbėjosi, tikrai Izraelio karalius pasamdė prieš mus hetitų ir egiptiečių karalius. Jie skubėdami pakilo prieblondoje ir palikę palapines, žirgus, asilus ir visa, kas stovykloje buvo, bėgo gelbėdami savo gyvybės. Raupsuotieji atėjo į stovyklą. Įėję į vieną palapinę, jie valgė, gėrė ir pasijėmė sidabro, aukso bei drabužių, paslėpė juos. Po to jie grįžo, įėjo į kitą palapinę ir išnešę iš ten taip pat paslėpė. Tada jie sakė vienas kitam, negerai darome, nes šita diena yra geros naujienos diena. Jei mes dėlsime ir lauksime iki aušros, mus ištiks nelaimė. Tad dabar eikime ir praneškime karaliaus namiškiams. Sugryžę, jie pranešė miesto vartų sargybai, Buvome nuėję į sirų stovyklą. Ten nėra ne vieno žmogaus, tik pririšti žirgai ir asilai. Ir palapinėse viskas, kaip buvo. Vartų sargyba pranešė tą žinę karalius namams. Karalius naktį atsikėlęs sakė savo tarnams, aš jums pasakysiu, kas sirai padarė. Jie žino, kad mes alkani, Taigi, jie išėjo iš stovyklos ir pasislėpė atvirame lauke, sakydami, jie išeis iš miesto, tada mes juos gyvus suimsime ir įsiveršime į miestą. Vienas iš jo tarnų tarė karaliui, leisk paimti likusius mieste penkis žirgus, nes čia likusieji vis vien patirs likimą visos Izraelio daugybės, kuri jau yra žuvusi pasiūskime vyrus ir ištirkime. Jie pakinkė žirgus į du vežimus, ir karalius pasiuntė juos paskui sirų kariuomenę, sakydamas, eikite ir pažiūrėkite. Jie sekė juos iki Jordano. Visas kelias buvo pilnas drabužių ir ginklų, kuriuos sirai skubėdami išmetė. Pasiuntiniai sugrįžo ir pranešė tai karaliui, Tada žmonės ėjo ir plėšė sirų stovyklą. Saikas smulkių miltų arba du saikai mėžių kainavo vieną šekelį, kaip viešpats buvo sakęs. Karalius pavedė vyrui, į kurio ranką jis remdavosi, prižiūrėti vartus, bet žmonės jį sumindžiojo vartuose ir jis mirė, kaip dievo vyras buvo sakęs, kai karalius buvo pasinuėjęs. Kai Dievo vyras sakė karaliui, rytoj apie šitą laiką du saikai mėžių arba vienas saikas smulkių miltų Samarijos vartuose kainuos vieną šekelį. Tas vyras sakė Dievo vyrui, jei viešpats atidarytų dangaus langus, ar galėtų taip įvykti? Pranašas atsakė, tu tai matysi savo akimis, tačiau nevalgysi. Taip ir atsitiko, žmonės jį mirtinai sumindžiojo vartuose